юраду юрлаттарать. Хевелянзан, ваядухсан, ашуна те шын күрмаш. Кубы стыдсан сана күрзан, юрламазыр чун жытмаш. Эсте шапчык, эпте шапчык, юраду юрлаттарать, юраду юрлаттарать те черене ыраттарать. Ирбе дарсан, эже Шумра завни курынмаш. Савни шукран шумра шукран юрламазыр чун чытмаш. Эсте шапчык. Эпте шапчык юраду юрлатарать. Юраду юрлаттарать черене ыраттарать. Савни булзан. Пірле булзан вғыт иртни туенмаш. Эс юратсан. Эп юратсан. Юрламазыр чунчатмаш. Эсте шапчык. Эпте шапчак, юраду юрлатарать, юраду юрлатарать те мыжыра шунат парать.